أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانيان صبح رابراي الله بشبر صانيدي وحمد زاني زان الله أسد ہے اس بجز اللہ کی شریکی ندارت ندارت وجود و حمد فقط از آن اوست و او بر ہر چیز قادر است الہی من خیر آنچ در این شب است و خیر آنچ طلبم وأشر عنتك درئين سبو وما بعد آن وجود دارك بتبنامي بر إلهي من أستم بريو بدي هاي فيري بتو بنامي بر بار إلها من از عذاب دوزخ و عذاب قبر بتو بنامي بر, بر. بايع واستخلف الشيخ المنانا من غدا للدين رمزا وإماما نبايع أمير المؤمنين نبايع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وخليفة المسلمين الشيخ أبا إبراهيم الشيخ أبا إبراهيم القرشي الهاشمي القرشي الهاشمي على السمع والطاعة على السمع والطاعة في والمكره في والمكره والعسر واليسر والعسر واليسر وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا وعلى ننازع الأمر أهله وعلى ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا كفرا بواحا إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان عندنا فيه من الله برهان وأن نكون بالحق حيثما كنا وأن نكون بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم ولا نخاف في الله لومة لائم والله على ما نقول شهيد والله على ما نقول شهيد اینجا خراسان است اینجا سرزمینی شیران است فازوا بالخلود لنعيد النور والإيمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود وأعادوا أمة الأمجاد والنصر الأكيد أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين سيف الردى واحصر كل العدا انتهى عهد عبيد كاتموا صوت الهدى جردوا سيف الردى واحصر كل العدا انتهى عهد عبيد كاتموا صوت الهدى إنه عصر جهاد سوقه لن تكسدا إنه عصر جهاد سوقه لن تكسدا للردى سقنا قطيعا منه مضج المدى للردى سقنا قطيعا منه مضج المدى عندما جاءوا إلينا جمعهم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اینجا خراسان است اینجا سرزمین شیران است لحظات خبری سرای خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز و مؤمنی رادیو صدای خلافت یک بار دیگر شما را به بخش خبری خوش آمدید میگویم نخست میپردازیم به تحولات و پیشروی های دولت اسلامی سرخط خبرها سرخط خبرها ولایت غرب افریقا هلاکت 33 تن از ارتش مالی و زخمی شدن تعداد دیگر در کمین سربازان خلافت در منطقه امسنگو ولایت خراسان کشته و شدن بیش از ده تن از سربازان مرتد حکومت افغانستان از پۆلیس و امنیت ولایت عراق کشته و زخمی شدن چندین تن از سربازان عراقی در دیاله مشروع خبرها قد عزمنا المسير ولاية غرب أفريقيا به توفیق الله متعال روز گذشته سربازان خلافت بر ارتشی ارتش مرتد نایجریا در شهرک ولغو منطقی برنو حمله کردند طوری که درگیری با انواع مختلف اسلحه صورت گرفت که منجر به هلاکت یک سرباز و زخمی شدن تعداد دیگر شد و بقیه آنان فرار کردند و مجاهدین یک موتر زیریهی آنان را به آتش کشیده اسلحه و مهمات متنوع غنیمت گرفتند و در یک حمله دیگر به فضل الله متعال روز گذشته سربازان خلافت بر پسته ارتش مرتد نایجریا در شهرک لاداری در منطقه برنو حمله کردند طوری که درگیری ها با انواع مختلف اسلحه صورت گرفت که منجر به هلاکت و زخمی شدن تعداد آنها گردید و در یک حمله دیگر به فضل الله متعال سربازان خلافت بر پسته ارتش مرتد نایجیریا در شهرک لاداری منطقه برنو حمله نمودند طوری که درگیری ها با انواع مختلف اسلحه صورت گرفت که منجر به هلاکت و زخمی شدن تعداد آنها گردید و در یک گزارش دیگر از غرب افریقا آمده است که به توفیق الله متعال سربازان خلافت روز گذشته موفق به کمین محکم بر کاروان موترهای ارتش مرتد مالی هنگام عبور آنها از جاده تیسی شدند طوری که مجاهدین کاروان آنها را با انواع مختلف اسلحه مورد هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن 33 سرباز و زخمی شدن تعداد دیگر شد و یک موتر آنها به آتش کشیده شده و مجاهدین سه موتر نظامی دیگر را با اضافه مهمات و دیگر وسایل به غنیمت گرفتند ولایت خراسان به فضل الله متعال سربازان خلافت نیروهای امنیت ملی و پولیس مرتد افغانی را در ناحیه چار و ناحیه هفت شهر جلال آباد با انفجار بمبهای کارگزاری شده مورد هدف قرار دادند که منجر به هلاکت و زخمی شدن ده سرباز مرتد گردید ولایت عراق به توفیق الله متعال روزی گذشته یکی از تیمهای امنی سربازان خلافت موفق به اسیر گرفتن دو تن از رافیزی های مشرک در قریه خزر منطقه العباره شدند و بعد تحقیق آنها را با اسلحه مسلسل به قتل رساندند و در یک حمله دیگر به فضل الله متعال دو روز قبل سربازان خلافت موتر پلیس مرتد را در قریه اه، تهراشید جنوب منطقه بهرز با ماین کارگزاری شده مورد هدف قرار دادند که منجر به انهدام آن و زخمی شدن سرنشین آن گردید ولایت شام به توفیق الله متعال روزی گذشته سربازان خلافت بر تجمع مرتدین پیکیکه هنگامی که عید نوروز شرکی را در جزیره ابو حمید تجلیل می کردند با اسلحه مسلسل حمله کردند که منجر به هلاکت سه عضو و زخمی شدن چهار عضو دیگر آن گردید شنوندگان محترم رادیو صدای خلافت این بود اخبار ما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان مؤمن و متدین رادیو صدای خلافت امیدواریم در هر کجایی که هستید اوقات خوب و خوشی داشته هر دقیقه که از عمرتان کاسته می شود در عبادت و فرمانبرداری الله و رسولش سپری نمایید نخست از همه آغاز دوباره نشرات رادیویی را تبریک میگوییم یا من تركت البيع والدنيا معا وأتيت ربك عبيدا وشكورا لله درك قد أجبت دعاهو تسعى لربك مسرعا مبرورا لله درك قد أجبت دعاءه تسعى لربك مسرعا مبرورا تسعى, تسعى لربك مسرعا مبرورا الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن فی الدنیا كأنك غریب او عابر سبیل شنوندگان محترم مؤمن در دنیا باید به مانند چی باشد که پیامبر اسلام علیه الصلاة و سلام بر ما و شما هدایت میدهد مومین در دنیا باید به منزله یک غریب و مسافر باشد یا مانند یک گذر در دنیا زندگی کند که با خوبی ها و زینت های دنیا خود مصروف نسازد آیا هر کدام ما و شما در جاهای سفر کردن و در مسیرهای رفتیم آیا را ما و شما حماقت دانیم که در یک مسیری که ما به طرف منزل در حرکت هستیم در وسط منزل در وسط مسیر ما و شما مصروف ساخت و مصروف آبادی او منزل شویم پس ایره هر شخص عاقل ایره جهالت و نادانی میداند پس ما و تو همه مسلمان در دنیا مسافر هستیم خانه واقعی ما و تو و وطن حقیقی ما و تو و منتهای سفر ما و تو آخرت است پس باید خود در دنیا با کارهای لاوبالی مصروف نسازیم باید ما به فکر ساختن خانه حقیقی خود باشیم و ما و تو که در دنیا آمدیم به واسه عبادت الله جل جلاله آمدیم که الله جل جلاله می فرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الله می فرماد که من جن را خلق نکردم مگر به واسه ازی که مرا عبادت کنند و پیامبر ما و تو می فرماید صلی الله علیه و آله و سلم الدنیا مزرعه الاخره دنیا به واسه کشت جای کشت آخرت است پس ما و تو در دنیا با واسطه کشت کردن آمدیم پس آنچه که ما و تو می حاصل از را ما و تو درو می کنیم از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم میروید جوز جو پس از یک ما و تو نباید که غافل باشیم پس بنده مؤمن در دنیا به فکر ساختن آخرت است و مردم دیگر به فکر ساختن دنیا پس بنده مؤمن در فکر و کار است که با کار و فکر دیگرا کاملا متفاوت است پس بر ما و تو این خوشخبری و این سخن شیرین پیامبر اسلام علیه السلام و سلام کافی است که پیامبر اسلام علیه سلام بری ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل میگه ابن عمر باش در دنیا گویا که تو کسی باشی که غریب باشی تو بدون خانه باشی بدون قوم و قریب باشی به سوی خانه در حرکت باشی پس در دنیا همچنین باش از دنیا فقط توشه آخرت بگیر او عابر سبیل یا مانند کسی باش که از راه میگذری خلاص پس همیشه شخص مسافر با آمده کردن بسیار به هیجان کوشش می کند تا خود آمده پس رفتن و رسیدن به خانه و اهل اولاد خوش شود پس بر مسلمان خانه حقیقی جنت است اهلش شور عین است اولاد است اولادهای مؤمن و مسلمان در آخرت اولادهایی است که اونها غلمان است که مخلدون همیشه دائمی است پس اصل زندگانی و اصل بازگشت و جایگاه مؤمن در روز آخرت است پس امروز مؤمنین غریب شدن مؤمنین غریب هستند که بعضی از غربت های مؤمنین که یادآور می شویم این است که اونها غریب در عقیده هستند پس تو با اطرافت ببین با اکناف دنیا ببین که متمسک به کتاب الله به سنت رسول الله به سیرت سلف صالح بسیار کم شده يلا ما شاء الله و ببنكي که همه روی وكفر وبدعة از شرک و کفر و بدعت و خرافات گردیده و بدعت به صورت سنت به سنت و را تسليق و قوي را تكذب مي کنند ببنكي معروف منكر و معروف شو و بیکر المستعان يا رب بس إيه غربت توست ای برادر مسلمان و از جمله غربت های مسلم اسلام امروز تطبیق حکام شریعت است که در ممالک ممالک اسلامی میبینیم که همگی قانون و حکم الله را زیر پا ماندن به سوی حکمای جاهلیت رو آوردن به سوی حکمای تاغوتی قانونای وضعی انها منحرف شدن حکم الجاهلیت یبغون الله میگه آیا حکم جاهلیت رو طلب میکنین پس همو زمان شده که حکم جاهلیت طلب شده و من نحسن من الله حکما لقوم یؤمنون از الله کیست نیکوتر از نگاه حکم بر قومی که ایمان داشته باشه پس امروز غربت مسلمان در تحکیم شریعت و تطبیق شریعت است غربت اسلام امروز در عقیده است و همچنین غربت اسلام امروز در التزام احکام اسلام است که میبینیم گزارها به حد قلت خود رسیده اما رقاصه ها به عوج و کسرت خود است میبینیم که جای قرائت قرآن را تلاوت قرآن را مزامیر شیطان گرفته و حالی که وای به حال ما و ای ما که الله جل جلاله می فرماد يقترب للناس حسابهم و هم فی, غفلة غفلت معرضون نزدیک شده برای مردم حساب و معامله ایشان آنها در غفلت روی از حق هستند از جمله غربت اسلام امروز غربت در سلوک و اخلاق اسلامی است که کسی نه در معاملات اسلامی و نه در کارهای اسلامی مطابق اخلاق و سلوک اسلامی آنها رفتار می کنند اینها همگی غربت است که هر ملتی که در همچون غربتی رسید اخلاق و سلوکی دین و آیلش از دستش رفت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 از خانهایشان بیرون رانده شدند و برای ما آزار اذیت دیدند جهاد کردند و کشته شدند هر آینه سیات و بدیهایشان را می آمرزم آنها را در جنت هایی که از زیر آنها ها روان است داخل می سازم این مزدیس از جانب الله و در نزد الله است بهترینی فبابا و مزدا پس به یه غربتت تو معیوس نباش و همچنین غربت اسلام امروز در موالات و در معادات است که بلا که ولا و برا میگن دوستی و دشمنی امروز میبینیم که یقیده دوستی و دشمنی که مؤمن باید مؤمن دوست داشته باشه به کافر دشمنی داشته باشه برعکس شده با واسه مطا و مسالی دنیایی کفار دوست مسلمان ها گرمیده آنها به خود دوست گرفتن و به جاهل ازی که خودم از جمله اونها شدن گویا که اینها هرگز گفته الله را و ولا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء نگیرید دشمن من و دشمن خود را دوست نگیرید و گویا هرگیز در قرآن ندیدن که الله میگه لا تتخذ یهود و نصارا اولیاء یهود و نصارا را دوست نگیرید پس به هر صورت برغم این همه غربت ها باید ای برادرم در جهاد خود دوام بدهید و پریشان و ملال نشوید و احساس غربت نکنید والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون الله بر کار خود غالب است اما زیادی مردم نمیداند اما تو را هشدار میدهم و تو بر می دارم از که فریبی سخنانی زرنگین اینها را نخورید و به کسرت اونها فریب نخورید و به قلت خود ناامید نشوید چرا الله می فرمد و قلیل من عبادی الشکور بنده گذاری الله همیشه کم است و خوف شکست نکن از قلت و کمی خود چرا الله می فرمد کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن الله گروه کم زیاد بودند که گروه های کلان را شکست دادن و به زانو پس به دین الله جل جلاله متمسک باش از خواهشات نفسانی خود بر حذر بدار چرا خواهشات نفسانی است که ما را در محالک میاندازد و ناامید نباش چرا الله برات خبر میدهد و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین شما غالب هستین به شرطی که ایمان داشته باشین به شرطی که تقوا را ما مرعاد کنیم الله میفرماد العاقبت للمتقین پس عاقبت آینده بری الله است زمین بری الله است حکم بری الله است میراث زی اهل تقوا اهل ایمان است پس از شبه اینها تو ای برادرم دور باش بارک الله فیک و بران ای مسلمان که تو محل ابتلا و بلا و آزمایش هستی و ای تنها بر تو نیست بلکه بر امتهای گذشته هم همچون سنت الله بوده که بندگان نیک خوده هر کس که به سیرت انبیا نزدیکتر بوده آنها ابتلا و آزمایش سختتر داشتند در امتهای گذشته کسانی بودند که به دونیم میشدند کسانی بودند که گوشت و پوست و رگشان به شانه های آهنی شانه کرده میشد و با آتش ها به گلاله های آتش انداخته میشدند اما دینشان باقی بود جان خود از دست میدادند پس اونجا است که بشارت الله در سراغشان میآید فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن جاس في إيه باز بشارت الله شامل حالت می شود پس ای برادرم احساس تنهایی و غربت نکن ولو که پدر از تو جدا شد ولو که مادر از تو جدا شد ولو که زن از تو جدا شد همه کس از تو جدا شد به خلاف تو قیام کرد بازم احساس خستگی و تنهایی مکن باید صحابه بزرگوار الگوی تو باشد و باید به این مطمئن باشی که الله جل جلاله می فرماد ان الله مع الصابرین الله با صبر کننده هاست پس تو ای کسی که الله با شان و بزرگی خود با تو معیت و همراهی می کند پس چی جای احساس و غربت و وحشت است بری تو پس بری ما و تو اگر بنده مؤمن باشیم جای هیچ غم و غصه نمی ماند اللهم انصر دینک و عبادك الصالحین واجعلنا من الصابرین في البلاء والشاكرين في النعماء برحمتك يا أرحم الراحمين أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والد خراسان زي شهاب المهاجر د ځان را تګران دی شهاب المهاجر د ځان را تګران دی شهاب المهاجر غدر والد خراسان د شهاب المهاجر د ځان را تګران د شهاب المهاجر د ځان را تګران د شهاب المهاجر را تګي مبارک شه هر خان او هر غریب ته راتګي مبارک شه هر خان او هر غریب تا عادل دی مهربان دی شهاب المهاجر والد خراسان دی شهاب المهاجر والد خراسان دی شهاب المهاجر د ځان راتګ راندې شهاب المهاجر د ځان را تګران دی شهاب المهاجر ای ورونو مؤمنانو خوشاله شي زمریانو ای ورونو مؤمنانو خوشاله شي زمریانو د کفر پتاوان دی شهاب المهاجر والد خراسان دی شهاب المهاجر والد والی د خراسان دی شهاب المهاجر د ځان را تګران دی شهاب المهاجر د ځان را تګران دی شهاب المهاجر سپین مخی ډکل نورا رڼا کوي زلیږي سپین مخی ډکل نورا رڼا کوي زلیږي سم ستوری د اسمان د شهاب المهاجر والد خراسان د شهاب المهاجر والد خراسان د شهاب المهاجر د ځان راتګران د شهاب المهاجر د ځان راتګران د شهاب المهاجر لهجه دای خول نرما اخزار یې لزوانې شم لهجای خول نرما اخزار یې لزوانې شم ځوانانو کې او ځوان دی شهاب المهاجر والد خراسان دی شهاب المهاجر والد خراسان دی شهاب المهاجر د زان رات ګران دی شهاب المهاجر د زان رات ګران دی شهاب المهاجر د رب نویر دن کای تقیو پرهیزګارا د رب نویر دن کای تقی او پرهیزګارا فراق خ انسان دی شهاب المهاجر والد خراسان دی شهاب المهاجر والد خراسان دی شهاب المهاجر د ځان را تګران دی شهاب المهاجر د ځان را تګران دی شهاب المهاجر د ځان را تګران دی شهاب المهاجر د دغه خوري کلام فرمایش کړی دی د اسلامی خلافت د اعلام د برخې موحدینو اواز دی د معاذ ارمان والسلام شنوندگان رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شما را به شنیدن برنامه مقالات اصلاحی و تشویقی خوش آمدید میگوییم در این برنامه رساله ها و مقالات کوچک علمی سیاسی و ای را مدی نظر گرفتیم از الله منان خواهانیم که این برنامه را سبب اصلاح و هدایت من و شما بگرداند پس تا آخر برنامه ما را یاری کنید اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين ما امتی هستیم که جهاد ما را عزت شوکت سربلندی و قدرت داد وقتی جهاد را فراموش کردیم ذلیل شدیم ترک جهاد ما را خار کرد کافران از هر طرف به سوی ما هجوم آوردند قرآن عظیم شان را آتش زدند مساجد ما را ویران کردند کودکان و جوانان ما را سلاخی کردند به خواهران عفیف خلیفه و پاکدامن ما تجاوز کردند حال در تمام کشورهایی که اکثریت را مسلمانان تشکیل میدهند دستورات کفار و حکم طاغوتیان اجرا می شود و نام از دستورات کتاب الله و شریعت اسلامی نمانده است بیدار شوید ای مسلمانان تا بکی در خواب غفلت نگذارید صدای دنیا شما را از شنیدن صدای الله باز دارد الله در کتابش فرماید بر شما جنگ جهاد واجب شده است در حالی که برای شما ناگوار است و بسا چیز را خوش نمی می دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می دارید و آن برای شما بد است یقینا که الله می داند و شما نمی دانید زنان مجاهده در این برنامه داستانهای از شجاعت، تقوا، صبر، استقامت و مجاهدتهای از شیر زنانی را بیان خواهیم کرد که اسمهایشان در اوراق تاریخ با خط زرین نوشته شده است. شنیدن این برنامه رو هر سهشنبه شب از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید صابر فی غربتی صابر فی محنتی صابر فی غربتی صابر فی محنتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باز هم شما دوستان و عزیزان را در برنامه زنان مجاهده و شنیدن داستان فداکاری و شجاعت یکی دیگری از این زنان شجاع دعوت می نماید بله این زن مجاهده کوه صبر و ثبات قلعه احصار و فداکاری کسی نیست از رسول الله صلی الله عليه سلم صفیه رضی الله عنها صفیه رضی الله عنها الگویی برای تربیت فرزندان است صفیه رضی الله عنها در تربیت فرزندش سختگیر بود و سعی میکرد که او را با اسب سواری ورزشهای رسمی و فنونهای نظامی آشنا کند و از او قهرمانی شجاعی بسازد او به فرزندش فاموق چگونه تیرها را بتراشد و ها را تعمیر کند یکی از روشهای تربیتیش این بود که زبر را در جاهای حساس و وحشتناک جلو می انداخت و او را وارد صحنه های خطرناک می کرد و اگر متوجه می شد که فرزندش از حضور در صحنه خودداری می کند یا شک و ترددی به خود را می دهد او را به شدت کتک می زد و تنبیهش می کرد تا آنجا که این مسئله یکی از اموهای زبر را مجبور به سرزنش صفیه رضی الله عنها نمود و به او حقوق با نباید این طور برخورد کرد طور او را میزنی که گویا خشمت را فرو می نشانی همانند یک مادر برخورد نمی کنی صفیه رضی الله عنها در جوابش به شیرخانی پرداخت و این شعر را سرود هر کس ادعا می کند که به این صورت خشم را فرو می نشانم دروغ می گوید مسلمان زدنم به این خاطر است تا به خود بیاید و خوشمن و قهرمان گردد لشکرها را با شکست دارد و غنائم به دست آورد و با این شیوه تربیت صفیه رضی الله عنها زبیر حواری رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر وقت فرزندش زبیر را میدید او را با این کلمات زیبا ثابت قدم کرد ثابت قدم بمان ای فرزندم تا سزاوار یاری از پسرداییت رسول الله صلی الله علیه و سلم مقابل کسانی که با او ستیز میکنن باشی والله اگر قدرت انجام کارهایی که مردان انجام میدهن را داشتم از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع می و همواره قلب او با برادرزاده اش رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و بارها به برادرش ابو لحب هنگامی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم به حرمتی و اذیت میکرد خشمگین میشد صفیه رضی الله عنها از اولین بانوان مهاجره به سوی مدینه منوره بود و با بانوان صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم و زنان با ایمان در بیعت النساء شرکت کرد و آثار این بیعت در زندگیش نمایان و واضح است بین جدران الاسا قابع في ذل التي إن قيدي سوف يكسر إن عزمي ليس يقهر سوف أبقى أسدا أينما يظهر يا زار قيدوني واحصروني إن همي صار أكبر لم تحطم همتي بل زادت الهمة أكثر صابر في غربتي صابر في محنتي صابر في غربتي صابر في محنتي بين جدران الأسى قابع في ذلتي صابر في غربتي صابر في محنتي صابر في غربتي صابر في محنتي بين جدران الأسى قابع في ذلتي